inguramenari buruz gerotak egio gauza galdeiten daukute, gerotak egio gostatzen dienak, iduri luke eskolegian ez gila homeste hunkitiak, baina eh, zon frinek horiek biak noan deia ani, herri badea deia bagne dienak, hiutan oita hamost herri gehiago nahi duzte ezari, eta bestaldian eskola sartuko dira. Eta zon vilnerab delako horietan, aniz fresk aldeiten dute la, laborariek, bai ungarriaren eta uh, metatzeko lekiak, bai fosak handio, eta gero ez dituzu teusien emeiten ahal, eta sustu treskualerian animaleko makura eginen dute, uh, zon vilinak abl horiek, patarretan ez ditu gehio emeiten ahalko, ez ungarririk, ez uh,